Kaixo, Paula eta biok rokanrolei buruz, for eta mod musikari eta soul eh, musikari buruzko irrati zaioak e, eh, aurkeztuko du. Rokanrola musika kultura ezberdinen balio gatik artista famatuak izan dira, Elvis Presley eta Robin Stone taldeak. Elvis Presley mila beratxion da bero gita mabustan arrakasta handia hartu zuen eta historiako musikaririk garrantzitsuenetakoa da orain abesti bat entxungo duzue Horbrok mila deratzen eta irudo gehian ere batuan sortu zen. Mila eta irudo famatu egin zeko Dylan eta The Bears taldea agertzean. Bob Dylan gizartea eta bienako gu da, kritikatzeko letra gogorrak egin zituen eta bost amarkadaz oregon den musikaria izan da. Once upon a time you dressed so fine, through the bumps of dime in your prime. Mod mugimendua kultura asko eta musikako mugimendua zen, eta Londreseko modan lehenerrituta zegoen. Mila bederatxiroen da berogita sortu zen erosuma batuan. Deju, mila bederatxiroen da irurogeita laguan sortu zen. Taldea sortzen zuten lau partaritik bi hildira. dira. Soul estatu batuetan sortu zen mila beratxin eta berrogeita marrean. Soul generoa, blues generotik eta rock and roll generotik dator. Soul mugimenduaren abeslari famatu bat zankup da. Mila beratxin eta berrogeita mazazpitik mila beratxin eta irurogeita bostera, hogeita mar abesti izan zituen. much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that.